kuri radiyo Aló. Aló. Aló. Abanywanyi bacu telefone mbona ruratanguye eh, neza kutuba tuborohereza ariko nibaza ko ari kirere canke baba baguze utu inite tudakwiye. Allo? Barundi barundi kazi. Nidukunda igihugu cyacu mu kugarukira akaranga ko kazotumurikira maze dushinga icumu mu mashinga ntitwemere ko abanyamahanga bakikunda kudusuzya alo alo mwiriwe neza yego aho isentare ikorera ngaho i bujumbura mhm. aho mu kigobe muri kibunoba isentare yego iyo sentare ni nyabaki konzi ata sentare ikorera muri kibunoba iriyo kurira sentebe yahavuye mhm. twebwe no kuri iby'icya dukorera biratuyobera bibayobera gute twebwe dufiteyo imanza mhm. imanza ukuntu baduciye n'uyu munsi ntiturasobanukirwa mhm. tugatubona badutuma intuzi badutuma ko intuzi ni abantu kuba abahuza hagati yacu n'abo masena n'abo bakora muri iyo sentare ibyo bigaca bituyobera ukuntu ducira imanza mhm. tugasanga imanza baduciriye ariko baratwumviriza ku itongo mhm. ibyo twavugiyeho barabihinduye byose mhm. ejo bundi nagiye gutora inyinshi y'ibyavuyemo baca bambwira yuko nkwiye kurondera umuntu ajya hagati yacu n'abo abacamanza ibyo rero bikanyobera kandi jewe ari jewe nzi inkomoko y'iryo tongo n'ukuntu ryagiye rikurikirana byose nivyo twakoreye umuntu yari bamwe babanje kumutwara bacoritwara mu gihe cy'intambara iryo tongo none iyo sentare ntigira iyungururizo eh, igisata cya mbere twarahejeje n'icya kabiri kirahera ariko nta na kimwe nakuyemo mhm. ibyo nagiye nigana byose nasanze ari mpfa gusa gusa icya gatatu kirahari aho mushobora kungururiza mu gihe ubu byanze umunywanyi wacu ntitubananye twumvikana ariko icyiyumviro ciwe canka amakuru alo mwiriwe neza mwakugera mutwo mutwo nyine dengo kandi mwarabatoye nagira barabatunganiriza birashika mukagenda ntibabakire Fidele Mukinyani tubananye twumvikana neza ariko rekavuga ikibazo cy'ifumbiraho batonda ariko ntibashikirwe. Allo? Eh nasabye misimeho ngarutse. Ego simeho ibwasare nekunda kubaza nti none kugice kigira gatatu haraho mungururiza. Yego ni kumushikiranganje. Eh, nibaza rero ko ngaho ko mwumva mutashimye ingingo iyo sentare yaciye muzoca mwitura ubushikiranganje. Yego icyo nagira mvuge nuko nabo hahurira bose. Mhm. Mm atakintu kizima bakuraho hariho umunyoku nabonye yavuye makamba mhm. nukuri yanteye kigongo nta ni nta ni nta n'isoni bamugiriye kwega kugira ngo um-, umunyoku bamubwiye ngo subira inyuma ngo uzogaruka ngo ubanze udutelefone reka kumbure ko bariko barabyumva kandi naho isentare canke ubutungane n'ubutungane hariho amategeko bukurikiza ntitwobwinjiramo cyane eh. ariko cyo twokwi baza nuko cyangwa twobusaba nuko ubutungane bwokora neza utaravye uyujya uyu canke uriya yego nokuri nibaza rero bariko baravyumva hanyuma namwe nimwabona mudashimye ingingo y'ubutungane kazima mufise aho mushobora kungururiza yego cyane murakoze cyane ijoro ryiza ngahi bwasare yego murakoze Halo Halo tuyaga nande halo hariho ukuntu hariho sentare twatoye sentare mwatoye yego yo ku mutumba uwo mukuru w'isentare iyo habaye ikibazo ku mutumba cyangwa inaba ntibajye abahuza bo ku mutumba yabahuza iyo ugize ikibazo cyo ku mutumba muri sentare ukagera kuri nyuma cumi na gatindiri mm-hmm. mm-hmm. hanyuma aho kugira ngo bagire barabumvirize kurangirwa bamusereye bakaca bagenda hirya mu hirya mukuru perezida w'umuhuza urwo rubanza bakaruca bahagaze bamaze kuruca bahagaze rero bakamubwira ubona byagenze akaruca ikibiriraho atabanje gutoza amatota aruzi bugendana ntitubandanye twumvikana neza ko bavuga ari ikibazo cy'ubutungane aho abahuza wo ku mitumba avuga yuko hari igihe batanga ibyegeranyo by'urubanza batarinze gutohoza ariko ntitwari bwamubaze byinshi kuri icyo kibazo ni amahoro ariko ibinyobwa bya burarude barabidoza bakabishyira ku bihumbi bibiri musiteri ku ikiyeri ngo bibiri naho hone kuri forode mhm. mu eh, mubajije abagiye kubidandaza babwira ko bibura ah, abateje b'intwaro baguma biyamiriza biyamiriza nabo bagasaba bibika bakabinyegeza bakabidandaza kuri buke buke n'ubajije bukeye buke none n'abagiye intwaro barimwe mu baza kubyihereza kandi bazi ko bobo barahaca bobo barahaca bagahita barabankira bakababwira ko batamande babitange kugira ikibe ya leta ariko ntibumva none iyo bishyitse mwebwe mukagenda kuzigura kuri iyo beyi cyangwa icyo giciro muhora mumenyesha intwaro mukaraba inkurikizi basabinyegeza bagakuraho bakavuga yuko atanibyo atabyo bafise babidandaje ngo babimaze none iyo mubagije nk'ahantu ibinyobwa bya burarudi bishikira ahamwe twita ku madepo bababwira ngo bimeze gute hari ukuntu batabiranguza ku cumi umunani ku macupa bigaca bijya tanzaniya mm-hmm. urafite ibyemeza ko bijya tanzaniya muhora mubibona batabitwara kandi hazi kamyo hazi kamyo igejwe kujya mu makomine igaca bigenda ku igaca bigenda hiyo ku mipaka mu za mishiha na za cendajuru mm-hmm. bakabitwara mu mifuko babitwara ku murango cyangwa bigenda gute ene babitwara binyegeje nyene urumva kubera muhuye n'umuntu ari afite nk'ikintu ku ikinga cyangwa agapakira mu polisi we ntaza ngo umenye icyafise bariko bigenda uko mhm. nibaza ko mwoza muri tubura intwaro rimwe na rimwe hanyuma zikabafasha kugira icyo kibazo bababwira ico aho cyavuye hanyuma gitore gumuti Hello tuvugana nande tubaye mwiriwe mwiriwe neza ni umunywanyi wa radiyo isanganiro ari mu kivuvu muri komine bugendane mu kivuvu n'amahoro yego n'amahoro muga ikintu gihungabanya umutekano cyane twebwe mhm. ni ibintu bivugwa cyane ngo bavuga ngo ni ibitega mm, ibyo bitega byafasha abantu bigenda gute rero bifasha abantu bikabajya tukarara ku majoro ngo bakajya nko gutera ku muhanda babomagura ngo bamwice ngo niwe yabibashizemwo mhm. twaba naho tumira kureri kandi urumva urazi ko leta namwe ngo ntibyeme bimaze gushika gushikira nk'abantu bangahe mu kiringo kingana gute n'abantu benye n'abantu nyene nguma bifata abanyeshure ibiki none nk'ubu abantu bamaze gutegwa ngo bashaka kwicwa wewe wowe umaze kumenya ni nk'abangahe muri uku kwezi baca ku muhano umwe uwo muhano umwe niwo barondogoye bakavuga ngo babikuje hama tukaguma tonindura yuwanduru n'ubo bantu bamwe bamwe ntitwiyegura aramahitamo umunywanyi wacu wo mu iwugenda navuga ibijyanye n'ibitega ntitushoboye kubanda kumvikana ro halo aroyizi bugenda nani tubandanye twumvikana neza katubwira yuko bamwe mu bahuza ku mitumba bakiri imanza muhiri wabo ariko mbere bigashika naho hari abakubitwa nubwo atatubwiye neza abamaze kwitwa uko bangana Halo Halo Mwiriwe neza Mwiriwe Tuvugana nande hari nk'ibidandazwa usanga biva muri tanzania nk'imyumbati cyangwa ibigori urumva basa yuko dutabira intara ino duca dukora ibyo dukora ubu muramaze kubura ibifungurwa bimwe bimwe kubera ko hafashwe ijya ngingo eh, nk'ubu imyumba uca usanga dukeneye iyo tuyishorera kubera baca bakeneye bayitwara nk'ubu imyumbati yacu itari mu gacana n'ibigori urumva mhm. twasaba yuko barabihana hana n'izindi ntara kugira ngo akazi kubera nka twari turi ku mupaka usanga tuza turabirangura muri tanzania tubizana nkubwira turonke dusumiya umuryango mugani baciye babuza ngo ntibice mu zindi ntara usanga twarabuze akazi ubu rero uvuga uti nk'ubu hariho ibyo mufise mwamaze kubika kubera irya ngingo e, nk'ubu urumva urondeye umudandaza ashaka kubwira ati byakorotse ntararonka impapuro iyo abishorera nicyo gituma usanga baha bagukorora ibeye nibaza ko abajeje intwaro bafashe izo ngingo bariko baravyumva kandi nabo bazogira izindi ngingo mperekeza canke abadandaza nabo nibaronka impusha abazoshobora kuza barabishikana mu zindi ntara eh, razaro mu giharo havugwa make kano kanya bariko barakora ibarabara muvuga muti rero ni akarusho kuri mwebwe buri kimwe nka kaburimbo na ubu bariko barikora gute mubona kogwa bimeze gute reka kumbure ko baritanguye bazorikora neza nk'uko ayandi mabarabara kogwa ijoro ryiza ngaho igiharo ni ibigori usanga bihera mu migorigori ugasanga babihinguramo inzoga bukene ukoresha usanga burarenze igipiri wovuga uti ibigori bikoreshwe mu gufungurwa gusa nk'ubugari ego kabisa kakumbure intwaro niyabona ko bikenewe ko iyo ngingo ifatwa bazofata ingingo y'uko ibigori babikoresha mu gufungura mu mihana yo honyine atari gukorwa mu inzoga hirya no hino twari twumvise yuko mu makomine atandukanye bari barabifatira kw'intuzenya kuko barabibona yuko bituma ubukene buza mugabo ntitubona yuko bari ko babishyira mu ngiro hmm. yego kabisa no kuri na cyane cyane nyamicubaye umukuru w'igihugu yari kwiye gufata itegeko nukuri kuri ibigori bigakoreshwa kuribwa gusa ibingurwa n'inzoga ariko nako akayoga hari igihe usanga mugashaka mukivuna akanyota uwo umuntu w'umugwagwa mugabo akakora n'izindi nzoga gutyo nk'uduheke gutyo cyangwa nk'ibyo biyeri mugabo ibigori burema n'ibintu usanga bikenerwa cyane reka kumbure intwaro ikazobona bikenewe izofata iyo ngingo Halo? Halo. Hello. Tuvugana nande uri he? Meransi ikigamba havugwa make. telefone bamwe bamwe turi turabakundira ariko isaha z'ibiri n'iminota mirongo n'indwi muri studio za radio isanganiro ikiganiro ni ahiwanyu iwanyu havugwa amaki aho mutubwira amakuru tutamenye aho mu karere muherereyemwo ariko amakuru muzi neza ko ariyo atari guhuguza amakuru muba mwabonye cyangwa mwumvise kuko ko ukuri. muca muronka bonusi y'amamesaje hamwe n'iminota yo guhamagara ku buntu izo bonusi zikaza ziyongera ku minota musanzwe mufise yose yo guhamagara fyonda kanyenyeri amajana na mirongo ine na kane akadirisha mushyiremo igiheruka banga cyanyu kugira mwinjire muri eco cash muca muhitamo gatatu kugura amayinite hama kabiri uduseke hama muhitemo gatatu liberté kwa kino kino cho chivinu vatodza varavitwara muzindi ntara mhm. aja ni vinu kweri vigoi kweri aja usanga ari ibintu bigoye kweri tubwire neza iwanyu ni izihe ngorane bimaze gutera urabona mhm. mubi biharage baja gahora ku catanu mhm. none ubu bigeze ku majyandwi none wumva bizimbutse atari byiza cyane bivuye ku catanu bikajya ku majyandwi none wumva mhm. cyagiza n'amu na mirongo ine wumva twabishika ko gute ibintu byose biriko biramanuka nagira ni hose aho ibintu bizimbutse mwe bizimbutse muragira ah, bibatera ingorane usanga eh, tuba dushaka nabwo amahera kugira ngo dushobore kurangura imigati ariko kandi rimwe na rimwe mu minsi heze abantu bidoge ko bizimbye bizimbutse kandi mwidoga intwaro none icyo bivuga ku iki intwaro nyine ziragerageza kuza zirafasha mhm. zikaba zarungika abapolisi mu mitumba kugira nyine baze ubwo bubisha aho ni byiza urumva ko intwaro igafasha ko ndetse n'abagira umutekano bagafasha mugenza we mu kinyinya yavuze ati hariho n'aho bayitanga ku kamwana wa mama muho mu gisuru gute n'akamwana mama kabamo mhm. ariko nuko abantu ari benshi abakozi badufasha ni bake cyane muvuga muti rero abakozi bongerekane kugira muze muraza hanyuma mushyitse muronke hakiri kare musube ku yindi mirimo na cyane cyane kuko nyamicubahiro umubyeyi wacu avuga yuko umwanya tuwukoresha neza mhm. barabiravye barabikora ubu murashobora kuyumva n'abandi bandi batariko barayumva mu minsi iheze turazi ko vuba bayumva canke n'ubu barayumva wakengurukiye rero umwana mu kwitwararika sawa ngaho mu gisuru alo uwo kwigiza akaradiyo inyuma yawe enoke inyabitsinda havugwa make kano kanya havugwa ameza mugabo mhm. ku y'abantu yo kudashobora ibintu ntitubereye neza bimeze gute ubu mumaze guhomba iki kuva bafashe iyo ngingo ko atabintu bigenda mu izindi ntara kuva bafashe ijya ngingo abantu mwebwe kamwe ntibashoboye bari bakeneye kugura impuzu z'abantu bakeneye kuzambira none abana ntibazokwambara neza kubera babuze amahera bibugura nyampuzu none mubitwaye mu isoko ntibabigura oya ntibabigura kubera kandi dukeneye amahera yo kwikenuza dukeneye amahera yo kwikenuza utuntu mugabo ibintu dupfuye ko guverinoma ahantu kimerewe neza nibaza icyo ni ikibazo gihanze igihugu n'abantu benshi si nyine ariko twatanze n'amavase ku bintu by'ubuzi ngo dushobora twimbuye amavase twaguze ubuzi bababujije kubera iki amatwa gusumira cyangwa niho wari kimwe gusa twe ntitwamenye ibyo ari byo kimwe gusa icyo nabonye n'amaso y'iwanje mu sitanteri niho yari niho yababujije mhm. uti rero nta kintu na kimwe baguze ni ukuvuga mu amaze gushika abo yasanze bamaze gusomana dukeyi yarabaretse barasuma mhm. baragenda umugabo uwo yahasitse atarasuma ntiyasume rero ku isoko ibintu bica nabi bica biradabangana ibintu bitamabeyi amabeyi mhm. uwashoye ikintu cyahora ku bihumbi icumi bamuha bitatu bine uwashora agurisha nk'ibihumbi mirongo ibiri basigaye bamuha ibihumbi icumi mhm. mwe mu busabiki aho inyabihanga oya byabereye ku ikomine mu kayoke mugabo urumva nuko bafata ingingo y'igihutihuti mu kayokwe mu cyare icyo umuntu yosaba ni uko bageze gufata ingingo babanza bakamenyesha abanyagihugu mhm. nibaza abagejwe intwaro bafashe izo ngingo barumva ibyo musaba kumbure bazobikorera ko nibabona ari byo bikenewe ego bwana munyamakuru mu kubandanya naho mhm. kandi bandanye ndabamenyesha yuko abantu banyonga amakinga ku mugwa mukuru wa politiki igitiga n'ubu baracabandanya kubaburabuza bababurabuza gutega alex ntawe umenya ukuntu umuntu ababurabuza nawe ubwiye igitega n'ikinga uzananye mu misozi mhm. urabye nabi baragufata bagufata baguhora iki we kimwe gusa babona ikinga babonaho hoho yuko ari ikinga ryazananye mu misozi ho urumva nturica baguca ibihumbi mirongo ibiri mirongo itatu kandi aho rero uyatanze nta n'igitasi baguha hmm. none namwe muremera gutanga amafaranga atagitasi babahaye wowe bwana munyamakuru uriraye uko baguha ikinga ryawe ngo ugende nta kinyoma kirimo bwana munyamakuru mufite icyicaro cya radiyo isanganiro igitega murabatuma bagende baperereze barabe mwahava mugira ati ni kubera umviriza bwana munyamakuru mhm. nk'ubu wazananye ku mukuru w'intara ya ku mugwa mukuru w'intara ya mwaro mhm. uzi gitega mhm. birashika ko uti bagufashe nta na hamwe umenya witura wowe umaze kubona hamwe witura uvuga uti ayo manca yose niba ndayafite ndagoma ndabahe nimudushikire imbere rero mudusambire mubivuge mubabaze ibyo ari byo tumenye icyo dufata n'icyo tureka bareke kutuburamu ariko na mwebwe murafise uruhara kuko urumva n'imirimo yatanga twe nta ruhara dufise bwana munyamakuru twe nta ruhara dufise none mudahagarara inyungu zanyu wumva byogenda gute ikibazo twe dufise ngaho ku mutumba agibwa n'ibyo bintu bavugace ntibije mu yindi ntara kwere mhm. nka twe bw'abarimyi mu bisanzwe warimye ibintu bisaba nyene uronka amafaranga menshi mhm. urumva rero twe duca dusanga twebwe abarimyi ariko turiko turagira ikibazo kuko ucurima ugashobora inyungu ubu ingorane bimaze gutera aho uherereye ni nk'iyihe usanga nk'iyo uri kurashora nk'utwimburwa kugira nawe urabe ukuntu uwo twiteza imbere ushaka uzimbutse ntiwiteze imbere mhm. aho bakanka no kukugurira ababosi ati ntidufise iyo tubijyana byaravuye ku isoko none uramaze gushora ibintu bakanga kubibagurira eh, nk'uburo mhm. ibiharage ugiye ukabwira umubosa akubwira ati ubu bintu byarakotse kandi aho tubijyana mhm. twe natwe abarimyi tuba tubona yuko turimye ibintu turonka amahera menshi tugahita twiteza imbere Mm-hmm. kuko biba biri ko birabandanya mu zindi ntara nko ngaho muri iyo migi baba batarima mm. rero duca dusanga kweri turi ko turawuhira ubusa kandi amahera turoba reka kumbura bafashe ingingo bazobona igikenewe hanyuma basubire batangaza izindi ngingo ariko kandi naho nibabona ari byo bibereye muzobimenyeshwa abanyagihugu ariko ushobora mm-hmm. ku gihumbi n'ane igihumbi n'atanu usanga ari igihumbi mm-hmm. ingaruka mbere naho ziri mm-hmm. usanga wari ufise nk'umugambi wararimye ugomba ugomba kudurangira umugambi kanaka kubera hari ibindi bintu bya nkenerwa dufate ibintu byo kubakisha nk'amazu dufata iyo by'ibiciro ntibyazimbuye usanga babwira ngo wegeranye amahera muri wa mwembi watekaniye ngo urangure umugambi bitagikunze kwe ku bwanyu rero muvuga ko byogenda gute twasaba leta ahubwo barabe iyo ngingo bayihinyanyure neza n'ahandi turabona n'ubw'uburimi baza mu kurima usanga byadutwaye umutare mwinshi ariko mhm. ibyo ngo wikenera ataci umurahita arakorera kuri kumbure iyo ngingo abayifashe barabona uko izogenda bari bazi n'ingene bizokurikira isaha zibiri n'iminota mirongo irindwi n'umunani alo we mwiriwe neza ndagize mwiriwe tuvugana nande tuvugana butoye itoma ikirungu eh, muri komine nyabisinda mu ya ruyigi butoye itoma ni amahoro ni amahoro tubwire amakuru avugwa mu nyabitsinda eh, nyabitsinda yavugwa amahoro mhm. abakinnyi bose ntabwo bavuge kuri ibintu barimo baratangazwa n'ingingo leta ifata ajya leta si umwana kandi leta si ikijuju leta ifata ingingo yabo ikibereye kuko leta iraba ineza abanyagihugu benshi uti rero we uvuga uti iyo ngingo ahubwo ibandanye uko ingingo ntibandanye none twese ugira ngo ni uko tubuze utuntu twoshora ariko mhm. kimwe gusa iyo abandi barusaho basumira turabishima twese iyo dusumye icyo tudafite turabishima ni ukuvuga none ibiciro ibintu biterarinda kuduga nk'uko nta terambere ry'aho abantu ntibagwa imanza ntizamagwa kandi amazu ntiyubakwa kandi imigambi ntiyaranguka ariko eh, ariko hariho abavuga bati mu ntara kanaka usanga tutari mibi ariko twahora tubikura mu zindi ntara icyo cyowe ukivuga ku iki ibyo bikibereye ariko gusa mugabo urabona ibiciro byabaye indazi hari no kubona no kubona nk'ikiyo cy'umuceri kiguze ku bihumbi bibiri uno munsi rero nabonye umuceri eh, eh, ku gihumbi n'amajana umunani eh, ku gihumbi n'amajana umunani ndatangara ndatangara kabisa kare na kare byari bibiri n'amahera aho rero ni ku musuga ubundi kere cyari bine n'amahera uvuga uti rero abo bandi bata mu gihe ingingo zitarafatwa zindi Hmm. abadafise ibi na biriya babe barihanganye oya byiza leta yafatiye hagati na hagati bwana mumenyesha amakuru aba bavuga gutyo ni babandi bamenyereye kubona abandi bararubusa bagashima ubundi bwo leta yafatiye hagati na hagati n'abakene bo bagihe abatagira amahera menshi menshi yo gusoma none bo bagihe leta yafatiye hagati na hagati kugira ngo umunwa wese uronge icyo urya n'umufuka uronka amahera murakoze ijoro ryiza toma ramba mumenyesha amakuru Eh, tumerageje nk'uko ndabibona. Mhm. Mu yandi majambo ndabona ko nk'umurimyi wa Dosanga ari kabihomera mu gukora abona ko ibintu byagiye. kuko mm-hmm. urabye nk'iyo kugura n'ipantaro y'uno munsi impuzu usanga iri ku ibe urumuri nawe uhanze amaso utwagarije nk'agaciro usanga ari ikibazo none hari ibiciro barashinga ntitwumva nitukumva neza woshobora kuduza akajwi ntituriko turakumva neza manira maniranga karosi havuguye make muri kano kanya abo bantu minota mike gusa kiganiro kizoba kirangiye minota nk'ibiri cyangwa itatu gusa kizoba kirangiye ariko urashobora kwakura muri uwo mwanya usigaye hanyuma ukashikiriza ayo makuru utamenye mu karere uherereyemo mu karere amakuru mutamenye ni abantu badandaza ibidaji bijya inzoga za barudi byari abapolisi barabiyoye rero sinzi ko ubu bitemerewe kudandaza cyangwa umuntu akeneye nko kudandaza ahantu umuntu azoza arabigurira kuko mu mabutike baba babikeneranye bakabigurira ahantu babibonye mm-hm nagomba rero numviritse ko bitemerewe kudandazwa yabamo turonke ahantu mu tubaritse ariko mu mihinga itandukanye bidaje ariko mhm. kubona nyaco bagifata sabwe mu minsi iheze baravuze yuko atamuntu muntu n'umwe arekuriwe kudandaza ibyo bidaje kuko hari abantu bavyiba ndetse n'abagenda bavuye mu kabari bagenda bayijanye bavuga bati rero ubu ibidaje bizoza birava mwishyirahamwe rihingura ibyo binyobwa rero umuntu abikeneye nko kudandaza izo bironka byihuta bocarabe bakabigwiza rero umuntu abikeneye ubwoko bwose bwira arumva yari asanzwe adandaza arumva abirobe mugari ko usanga umuntu aba yarabiguze nyine muri basanga akeneye amahera akeneye kubigurisha havugwa maki nta mwanya afise kumenya ibyo muri quartier ntabyo ingurane z'iwacu mu kazi naho buri umugabo ufise ibyawe ruguru wubatse naho ufise imbyaro zingana gute nyoko buja guma kubona yuko umenga uri umucafu eh? Eh, bishobotse amaradiyo yodufashe